บุ๊กทูสิบห้าเฟมตันผลไม้และอาหาร frukt og matvarer ดิฉันมีสตรอเบอรี่ jeg har et jordbær ดิฉันมีกีวีและแตงโม Jeg har en kiwi og en melon ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Jeg har en appelsin og en grapefrukt ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Jeg har et eple og en mango ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Jeg har en banan og en ananas ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Jeg lager fruktsalat. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Jeg spiser en toast. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Jeg spiser en toast med smør. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Jeg spiser en toast med smør og syltetøy. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Jeg spiser et smørbrød. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม Jeg spiser et smørbrød med margarin. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Jeg spiser et smørbrød med margarin og tomat.